da sua. Ah, já, já, já. kaixo! Ongi etorriak, bidazoa, atxiak sasoi berrira ikusi duzuenez, ba, e, potentziarekin hasi dugu saioa, indarra hondiz hasi dugu saioa, garrasi eta guzti. Eta, ba, hau azteko, ba, Horentxe bertan, ben, horentxe bertan ez duela egun batzuk e, iritsi zaigun ba, diska puska honekin, e, hasiko dugu saioa, diska oso interesgarria, Girls Disorder, izeneko diska Girls Disorder and International Femi Punk Combination. Hau da, e, emakumez, emaztez osaturiko, e, taldez osaturiko bilduma dugu bilduma ba, hau eta beno ba Masprot eh, e, Bretainiako zigiluak eh, kaleratzen duena baita ere Fire and Flames Music izeneko zigiluak ere bizigiluen artean kaleraturiko diska e, interesgarria e, diska hau bai biniloan, bai zeden e, kaleratu da e, kagu bueno, biak ditugu zeren e, viniloarekin zedea dator, eta beno, baditu hainbat eh, talde interesgarri, hogeita, <clears throat> hogeita lau talde osora. Eta beno, ba, azteko Ungariako Plus Napalm izeneko taldea entzun dugu, eta haien e, eh, Moskva Ter izeneko abestiarekin, eh, esan behar da bilduma ontan talde ba, Talde guztiak, ba gaur egungo taldeak e, direla, gaur egun jotzen eh, ari direnak, eh, talde asko gazteak direnak, beraz, honek interes bikoitza ematen dio bilduma honi, bilduma ikusgarria beraz, eta beno, esan bezala, Ungariako Plus Napalm taldearekin e, asigara, eta bertan e, Petra gitarran, Sofia haotxetan, Ainez Basua eta haotxetan, eta Iriz baterian dugu, haien Eh, musika gehiago entzuteko plus napalm plus bieses e, eh, puntu bandcamp puntu com webgunean ba entzun daiteke beraz jarrai dezagun diska interesgarri honekin ordoa Sous une ancienne flex, voilà la définition, sauf baisse, c'est une cache, redação. Pra ser sincera, o rosa ainda me arde. Segundo as lutas, diz que seja muito tarde. Pra ser sincera, o rosa ainda me arde. Segundo as lutas, diz que seja muito tarde. Eu não estou me fingindo de homem. Já que amarei mulher está é dia da minha morte. Pra ser sincera, o moço ainda me arde. Segundo essa luta, diz que seja muito tarde. Pra ser sincera, o moço ainda me arde. Segundo essa luta, diz que seja muito tarde. Às vezes imagino muito só de sapatão, às vezes bebia, mas tenho foco na missão. Hoje tá fora das milhões de Brechas pra todos que gostam submissão. Pra Muitu txardi, esaten du, abesti hontan, beraz, entzunegun eh, entzun dugun taldea, zapataria, izeniko taldea dugu, zapataria, baino ez da gure zapateria baizik eta Brasildar zapatari batzuk dira, eta beno, muitu de izeneko abestiaz, e, ba, abestiak e, ba, ematen digu zapataria talde Brasildar honek, Marina gitarran, dan basuan, izabaterian zu, e, ahotsan eta ba, talde hau ere haien bandcamp e, horrian entzun daiteke e, zapataria ez ez zapataria bandcamp.com hor e, entzun dezakegu eta beno urte urte nahiko bitxia e, daramagu pandemia honekin korona honekin eta ea zer nolako urtea datorkigun urren urtean badirudi ba oraingoz e, kontzerturik e, gabe jarraituko dugula on, horrek e, dakarrenarekin Eta, beno, e, kontzerturik gabe, ba, gure amorrua, gure barnean, e, ba, metatzen doa, metatzen doa, eta e, ikusi dugu, ikusiko dugu zertan amaituko duen, guzti honek e, gu beraz bilduma honekin e, jarraituko dugu Girls Disorder an International Femi Compilation e, izenekoa eta beno, ba, aurten e, nahiko diska interesgarri kaleratu dira, hoien artean hau fresko-freskoa da kaleratu berria eta beno gure irratsaioan ba nahiko bitxia ere ba alako diska freskoak eh, geure artean edukitzea zeren badakizuenez ba nahiko ba aintziniko diskadetara jotzen dugu lasai eh sasoi hortan eh, sasoi hontan ere aintziniko hainbat diska prez ditugu baino baita ere bitxikeri asko beti bezala eta gaur egungo gauzak ere orain entzuten eh, ari garen bezala. Beraz, jarrai dezagun eh, bilduma eh, bikain honekin eta ea zer topatzen dugun orain. argi utzi dute haien e, eh, mez, mezua eh, orain esango dizuet, itzuliko dizuet zeren beno, taldea Rabies Babies taldea dugu e, ingalaterrako taldea eta abestiaren izena da Rape is Rape even if the rapist is in a band that you like hau da, bortxaketa bortxaketa da naiz eta bortzatzaileak zuk maite duzun e, talde batean egon. E, hau da, mezu argi argia, zeren eh, batzutan gertatu izan da, ba, olako rock, punk, metal taldeko ba, partaideren bat e, ba, bortxaketa bat egitea, eta ba, sare sozialetan ba, jendeak ura ba, bestea, edo esatea ba, bortxatutakoa, gezurretan zebilela edo alakoak gertatu izan dira ba, rock edo punk edo metal talde batekoa izateagatik beraz e, hori ez daola eta beno Rabies Babies talde honek e, argi e, esaten du ba, haien e, hitz honetan ingalaterrako talde ba, gazte honek talde gehienak eh, esan bezala gazteak dira eh, posteko gauza duguna e, nazioarteko bilduma dugu e, oraingoz ba Hungaria Brasil, Ingalaterra entzun ditugu, badago, badago hemen e, zer entzun, e, sorpresak eta eta guzti. Dirty eta azka, azkarra genuen orain Trolls izeneko ba, taldeak e, egina solidarite zego izeneko abestiarekin e, Frantziako taldeak genuen hau taldea bertan e, itzi e, baterian zitun e, haotxetan Simon e, basuan eta zigi gitarra gitarra jotzen zuzeneko batean e, grabatua izan zen abesti hau, ba, soinu ederrarekin, eh, beraz, eh, zuzeniko hau, eta talde hau. Eta orain e, badugu e, sorpresatxo bat, bilduma ontan, ba, oso interesgarri egiten, bilduma oso interesgarri egiten duena, besti bat, ordoa... Ba. bai, hemen genituen, nola ez ba, Holy taldea, eta beno, sorpresa, zergatik Holy Nunes taldea euskal taldea dugu, errenteriako, eretako taldea, bertan e, itzi baterian, maider basuan, eta arantxa kitarran eta hotxetan ditugu, e, maiderrek berak helarazi zidan e, diska, diska hau, haupa jolinunz, haupa ba, gure taldeak eta e, haupa jolinunzen e, guaua basati hori abesti hontan e, haien punk rock and roll ba, bikain hontan autodestrukzion genuen abesti abestia eta abesti hau ba, saioan baita ere jarri genuen haien e, epetik e, ba, hartuta dago. Espero dugu laster batean edo aldenean bentsat e, taldearen e, ba, grabazio berriren bat edukitzea entzungai edo diskaren bat e, ba, kaleratzea haupa. Eta, beno, ba, bilduma honekin jarraitu Jarritu behar dugu, ea zer datorkigun orain. taldea genuen, ba, hasiera batean, ba, edo Ramones taldearen e, ba, koberrak, reprisak egiteko, ba, sortu zen taldea, ba, e, emakume taldea, ba, bere ala ziren e, haien e, abestiak sortzen, alako ba, pan rock melodio txu, estilo ontan, eta, beno, ba, donostian bertan e, egon ziren e, jotzen, ba, dokan, hain zuzen ere, eta ba, Broke abestiarekin ditugu, Broke abestia, ba, haien eh, lehen eh, diskatik eh, hartutako abestia dugu, I Want to Live in Outer Space izeneko ba, diskatik, e, Kampari Records, igilluan kaleratutako diskatik hartutako abestia, Lisa haotxetan, e, Maxin gitarran, Biki basuan, eta Kamil baterian ditugu, de Ramonas, talde Britaniar, britaniar hau. hasildar talde bat eh, Berta Lutz izenekoa preta gorda zapatao izeneko abestiarekin eh, Bertan ba Lutz hau eh, Rafa Arauzo basuan Gabi Arauzo gitarran Debris Oliveira gitarra eta Carol Victoriano baterian eta haien kestaten duten bezala haien estiloa ba hardcore feminista Riot Girl, Dyke Braid antirazista antigordofobia eta antisistema bezala definitzen eh, dira belo horizonte iritik datoz Brasiletik eta beno berta lutz izeniko taldea genuen eh, entzuten eh, ari gara Gears Disorder izeneko ba, volumen naiz oso interesgarri hau an international femipunk compilation volume 1 beno e, bertak azalean e, ba, marrastuta dago emazte bat eh, mikrofono batekin dantzan eta beno e, txuri beltzean e, ba, azaltzen diren e, bilduman azaltzen diren talde guztiak e, ba, tatuatuak edo pinetan e, bere gorputzean dituela eta beno olako o, gorri eta hori den e, ba, fondo batean e, alako e, marrazki batzuk e, daude ere eta beno e, atzeko aldean e, ikusi daiteke bat talde e, guztien e, argazkiak eta beno barrukaldean ba, badute alako paper bat e, kartoizko kartoi bate ba, talde guztien argazki eta hitzekin e, baita kontaktuekin eta beno baita ere e, diskaren barruan zede bat dago e, eta ba, baita ere e, eh, mas eh, zigiluaren katalogo bat eh, bimila e, hogei garren urteko katalogoa non beno ba haiek e, salgai dituzten hainbat e, material diska azaltzen e, diren beraz e, prote asko kezagutuko duzue Baino diska hau lortu nahi baduzue e, eh, zigiluari zuzenean e, eh, eskatua, es, ba, e, Bretañako zigilua da e, ubebikoitz, ubebikoitz, ubebikoitz, puntu, masprot, masprot puntu, kom. E, bueno, er, eta ba, diska honi, honekin e, aurrera jarraituko dugu, diska bikaina. Diska bikaina. ba, hemen entzun dugu benetan interesgarria den e, taldea, eh, Sister Disaster izeneko Finlandiako taldea Fools izeneko abestiarekin ba doinu interesgarria iruditu zait e, atsegin dut eta beraz deskubritzeko dagoen talde hoietako bat iruditu zait Sister Disaster izeneko talde hau Hana Basuan, Sana Gitarran, Ka e, ahotxeta, gitarran eta rika baterian e, baita ere sister disaster puntu e, entzun daiteke e, talde oso oso interesgarri hau ea diskarekin jarraitzeko zer topatzen dugun gauza bitxi batez eh, konturatzen ari naiz orain, zeren eta talde hau de Brasirez taldea dugu, muerte la manada izeneko abestiaz, eta, beno, Espainiako taldea, eta beno, e, bitxikeri bezala ikusten e, ari naiz, ba, biniloan e, eta zedean e, abesti desberdinak e, aurkeztuta daudela, e, binilo bertxen hori toka lutsar da, eta e, muerte alamanada da e, ontan e, azartzen dena, zedean azartzen dena. Eta beno, ba, uste dut, e, bietan e, abesti berdina azartzen dela, baino haien hitzak eta e, desberdin e, jarri dituztela. Bitxik E, beno, ba, talde hontan sali punk ipa, dugu hau moli meteorito gitarran, e, txari zart e, gitarran, e, crispy moki moki basuan, eta kate gomadoz baterian e, jarrai dezagun, diska honekin, ea zer topatzen dugun, ondorengo abestian, ordoa. Yo soy la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad, Ba, hemen genuen e, eh, muñekaz jintxables taldea, eh, izen bitxia, bai, talde talde honena, e, Espainiako nunbaiteko ere, ez talde hau e, ezagutzen, baino, beno, ba, e, azalarekin noa berriz, zeren e, ikusten nahi naiz zelen azaldutako diskaren azal hau, ba, e, eraikin batean e, egindako marrazkia dela, eta, beno, e, Bogota, Kolombiako ba, Bogota iriburuan e, ba, eraikin oso batean egindako marrazkia Euskiaren ba, zati bat e, dugu, ba, diska ontako azala, errek e, erre izeneko norbaitek e, egindako ba, mural handi bat, non e, Parke izeneko festivalaren ba, goita bosgarren e, ospatzen duen e, ba, murala, margoa dugun e, interesgarria, benetan, zeren argazkia ikusten ari naiz, e, orain nola ba, lau lau eraikin bateko ba, e, pareta osoa betetzen duen e, interesgarria benetan. Beno, e, diska osoaren masterina manuk egin du Kamenber estudiotan Frantzian eta beno ba, A aurpegi hau bukatu dugu, e, diskauntako A aurpegia, goazen ba, B aurpegiarekin ea zer topatzen dugu. beti bezala denbora gutxiago gelditu zaigu ba, be aurpegi hau entzuteko eta beno interesgarria dugu zeren e, aurpegian ba pizkat melodia txogo diren taldeak genituen eta be aurpegi hontan e, eh, ba pizkat eh, energia e, handiago dituzten taldeak e, ditugu ba orokorrean Eta, beno, hasi e, gara Noise, izeneko Mexikar taldearekin, Eta, beno, e, bederatzi garren urtean sortutako taldea ba, Mexiko DF hiriburuan eta bertan Sandra Hotxetan, Pati Gitarran, Bang Beste Gitarran, Areli Basuan eta Joi genituen e, ahotxetan. Tira, jarrai dezagun, e, be aurpegi honekin, ea zer e, topatzen dugun e, orain. kalitante handiko taldea eta musikalki arriskatzen eh, duen taldea dugu onoko hau eta beno Lituaniatik eh, Crucial Features izenekoa eta Grosis izenekoa, abestia entzun dugu Lituaniare eh, hizkuntzaz abesturiko abestia eta Grosis ba edertasuna esan nahi du haiek hemen idazten duten bezala eta beno ba e, edertasuna ofizialki edo zer den eta zer izan beharko luken ba hitz egiten dute, kontatzen dute, ba, abesti hontan. Eta tira, e, orain e, gomendatu didaten e, abesti bat e, entzungo dugu, e, ea zer topatzen dugun? ba, diz soinuak genituen talde hontan, estatu batuetatik destruye iuie taldean nu sabes abestiarekin talde estatu batuarra baino eh, gazteleraz eh, kasu hontan abesten duen eh, taldea Scarlett gitarran Marta Basuan Katerin Baterian eta anji haotxetan destruye iuiela eh, webgunean e, entzun e, eh, daiteken taldea. Bitsikeri bezala, beno, destruye iuie ba, MG 15 Malagako taldearen e, abesti bat eh, genuen edo beno e, hobe esan da haien e, MG15 aurretik aurreko garaiko Slips i Esperma izeneko taldearen ba, abesti bat e, ba, pentsatzen dut e, ba, hortik eh, hartu dutela taldearen izena. Eta beno, ba, jarritu beharko dugu, ea denbora gehiago dugun, ba, alako ba, besti bikain gehiago entzuteko. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. ba, tekaz talde hau, tekaz eh, indonesiako Indonesiako talde interesgarria bertan e, eh, 2000 eta amabost garren urtean sortutako taldea bulan e, eh, haotxetan eh, Maria Baterian, Anisa Gitarran eta aupia basuan e, bitxia haien e, leloa estribilua merdeka, ez dut zuna, merdeka hori bai, ba jarrai dezagun beste talde interesgarri batekin Ordoa. hemen genuen e, beste talde interesgarri bat eh, Radicals izenekoa eta beno talde hau Singapuretik e, zetorren lehen Indonesia Bilboko talean zendugu ba, berriz eh, asiatik eh, datorren radikaz taldea Girls izeneko eh, abesti, abestiarekin eh, talde hau 2000 eta amabian eh, sortiriko taldea dugu, talde militantea eta beno, eh, ingelezez kasu hontan abesten eh, zuen taldea. Tira, jarraituko dugu beste talde interesgarri batekin, ba denbora apurrontan, ea gehiago entzun dezakegu, zeren diska hau entzuten ari garen bitartean, ba gehiago eta gehiago entzuteko ba gogoa sortzen du. Beno, talde bikain talde interesgarri eta beno hitze eh, gogorrak eh, dituen eh, taldea Las Ratapunks izeneko taldea dugu, Peru Peruko taldea eta haien tituluak dena esaten du Las niñas no deben no deben ser madres. e, aurrak aurrek ez dute zergatik ama izan behar ba, errealitate baten e, eh, izpilu den e, eh, itze eh, gogor bat, e, lasrata punks kajamarka izeneko ba, Peru, peruko ba, hiri batekoak dira, 2000 eta malau garren urtean osaturikoak, eta ik, haotxan, kiara gitarran, irma, baterian eta guen eh, basuan ditugu. Ea, ba talde interesgarria eta beno, haien eh, mezu gogorrarekin eh, ba jarraituko dugu beste beste talde batekin. Ea zer tokatzen zaigun orain ordoa. Kolombiatik genuen orain eh, ba, talde nahiko ezaguna den eta nahiko veteranoa den Polikarpa Isus Biciosas Biktimas Nunca más, izeneko abestiarekin soinu oldarkor eta basatiarekin Andea Restrepo gitarran eh, Paola Luaiza baterian Sandra Rojas basoan Polikarpa Isus Biciosas Gustura egon gera ba, eh, bilduma hau entzuten Girls Disorder and International Femipun Compilation Volume 1 izenekoa edo beno, ba, motzago eginaz Girl Disorder izeneko ba, bilduma bikain hau, hainbat talde kanpoan utzi ditugu, baino errepasu ederra eman diogu bilduma bikain Honi abesti bat hartu beharko dugu saio hau amaitzeko, eta beno, ba, It My Fear izeneko taldeaz bukatuko dugu, That's What They Say izeneko abestiarekin, Alemaniako talde honekin, ordoa, urren arte. That's what they say! That's what they say!